14 bob yahudiylarning o'tib ketish va petirnon heytiga ikki kun qolgan edi oliy ruhoniylar va tavrat ustozlari hazrati aysoni hiyli bilan tutib uchuqtirib yetishning chorasini izlashdi ular bu ishni yet oyam kunlari qilmayli bo'lmasa xalq orasida qolaymqonchilik chiqishi mumkin deyishatdi hazrati ayso baytoniya yesida ilgari mahav kechda giribtor bo'lgan simonning uyida dastonda o'tirayotganda ichiga qimmatlik sop sumbul atri qochilangan oq qosh teshidan yasalgan qutini tutgan bir ayol kirib qo'ldagi qutini ichib ishidiki atirni hazrati aysoning beshig'i quydi ba'zilar buningga xobi bo'lib bir biriga xushpuroq atirni bundoq isrof qilganning nima foydasi bu atirning qimmati bir yillik kirimimizga tan keladi ekan u setilib puli kambag'allarga berilsa bo'ladi deyishib ayolga topitani qilishga boshildi ayolning ixtiyoriga qo'yib etinglar uni hijil qilib nima qilasizlar u men uchun yaxshi ish qildi kambag'allar doim oranglarda ularga qolgan vaqtda yordam olasizlar lekin men oranglarda doim bo'lmayman ayol chomi yetadigan ishni qildi mening dabni qilinishimga tayyorlik yuzsidan badinimga oldin ola atir surkab qo'ydi bilib qo'yinglarki xushxabar dunyoning qayerida yakzilsa bu ayol aslinib uning qilgan ishi tilg'i ilindu dedi hazrati ayso ulog'a shu vaqtda o'n ikki shogirddan biri bo'lgan yahuda shqariyot hazrati ashoni tutib berish maqsadida oliy ruhoniylarning yenig'i bordi buni anglab oliy ruhoniylarning gul qaqarlari yechilib ketdi va uningga pul berishga va'da qilishdi yahudamu hazrati aysoni ularga tutib berishga fursat izlashga boshildi peternon hetining birinchi kuni ya'ni o'tib ketish hetining qurbonlik qilingan kuni shogirdlar hazrati aysoning yeniga kelishib o'tib ketish heyitining tomig'ini qayerga berib tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'radi u shogirdlardan ikkilanni mundoq deb oldin avatdi yerusalimga kiringlar u yerda ko'zi sut to'shiyotgan bir erkishni uchratsizlar uning kaynidan minib u odam kirgan uyning egisiga ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heyitining tomig'ini yaydigan mehmonlik uy qayerda deb so'rayotidi danglar u sizlarni ustungi qavatdiki rətlik jobdub qo'yilgan bir ig'iz cho'ng uyga boshlab chiqidi mana shu uyda yetning tomig'ini tayyor qilinglar shogirdlar yo'lga chiqib shaharga kirdi hamma ishlar hazrati aysoning aytqindak bo'lib chiqdi ular shu yerda tomoqni tayyorlashga kirishdi kashqurun hazrati ayso o'n ikki shogirdi bilan kelib dasturxonda o'ltirib taom ustida bilib qo'yinglarki men bilan bilg'izlanayotgan sizlarning oranglardagi biraylan manga sotqonlik qiladi dedi bu so'z ularni qayg'uga soldi ular bir birlab men emasdiman deb so'rdi hazrati ayso ularga manga sotqinlik qilg'uvchi qo'ldiki nonni men bilan birga taqsir to'girgan o'n ikki shogirdning ichidiki biridir inson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tidi lekin uningga sotqulik qilgan kishining holigi voy u odam tug'ilmagan bo'zchu koshki dedi ular tomoq yeyishayotganda hazrati ayso bir nonni qo'liga ilib shukur etgandan keyin uni o'shitib turib shogirdlarga berdi va elinglar bu mening tenim dedi ondin u qo'lga bir jom ilib xudoga shukur etgandan keyin uni shogirdlarga sundi hammanglar uningdan ichishdi bu mening nurg'un odamlar uchun to'kilib xudoning ahdisini tuzitadigan qenimdir bilib qo'yinglarki xudoning podsholig'ida yangicha sharobdan ichmaguncha bundoq sharobni hargiz ichmayman dedi hazrati ayso ular madiya noshni etgandan keyin talog'i chiqib zaytun teg'iga qarab ketishdi bu chog'da hazrati ayso shogirdlarga hamminglar meni tashlab ketishsizlar chunki muqaddas yozmalarda xudo qo'ychini urib o'ldiraman qo'ylari potiporoq bo'lib ketidi degan lekin man tirilgandan keyin galileyaga sizlardan burun boriman dedi Petrus ununga, "Hammanglar sizni tashlab ketsimi? Men hargiz tashlab ketmayman," dedi. Bilib qo'yginki, bugun kecha G'oraz ikki ketin chillashdan burun sen mendan uch ketim tonisan, dedi Hazrati Aysa. Lekin Petrus texmo qatti talaffuz bilan siz bilan birga o'lishga to'g'ri kasimu sizdan tonmayman dedi qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi keyin ular getsimona degan bir yerga keldi hazrati ayso shogirdlarga man duo tilovat qilib kelgucha mushu joyda o'ltirib turinglar dedi u petrus yoqub va yuannani birga elib bordi bu vaqtda uni qayg'u besib ko'ngli qattiq beorom bo'lishga boshladi u jinim chiqib ketdigandek g'am qayg'uga botdi sizlar bu yerda qelib hoshyor turinglar dedi va sal neriroq berib yerga bosh qo'yib mumkin bo'lsa u kunning o'z beshig'i kamasligiga duo qilib hey suyimlik ota hammaga qodirsan bu azob qadihini mandan yiroqlashtirg'oysan lekin bu ish mening emas balki sening irodang bo'yicha bo'lsin dedi u uch shogirdning yeniga qaytib kelib ularning mugdab qolganligini ko'rib petrusga ey simon uxlab otamsan bir har soatmi o'shar turolmidingmi eziq turilishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar ko'ngil xolaydi lekin tan ojizdir dedi ondin u yana berib burunqi so'zlarni takrorlab duo qildi u shogirdlarini yeniga qaytib kelganda ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi chunki ular ko'zlarini ocholmay qolgan edi ular hazrati aysoga nima deyishini bilmay qoldi hazrati ayso uchinchi qitim ularning yeniga qaytib sizlar texshi dam yelib uxlayotамсizlar bo'ldi bas amdi inson o'g'lining gunohkorlarning qo'liga topshirilgan vaqt soati yetib keldi qo'pinglar ketayli mana manga sotqinlik qiladigan kishi ketdi dedi hazrati aysoning so'zi oyoqlashmasdinla o'n ikki shogirdning biri bo'lgan yahuda keldi uning yonida oliy ruhoniylar tavrot ustozlari va aqsaqallar tarafidan avatilgan qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam boy edi hazrati aysoga sotqinlik qilgan yahuda ularga oldiburun man кимни сөйсәм, ayso шу, sizlar uni tutib qattiq muhofizat ostida edib meninglar degan va so'yish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi u udul hazrati aysoning oldiga berib ustoz deb uni so'ydi shu chog'da u boshlab kelganlar hazrati aysoga qo'l silib uni tutqun qildi hazrati aysoning yeniklardan biri qilichini sug'urib bosh ruhoniyni chaqirg'i urdi qilich Çakarның qulluğu tegib, uni shilib tushirvatdi. Hazrati Ayso, sizlar qilish to'qmoqlarni ko'tirib, meni tutqili kapsizlar. Meni qaroqchi ko'rib otamsizlar. Har kuni markaziy ibodatxona hoyillarida sizlar bilan birga bo'lib ta'lim beratdim. U chaqda tutmadinglar. Bu ishlarning yuz berishi muqaddas yozmalarda oldin itiqollarning amalga oshirilishi bo'ldi dedi bu chog'da shogirdlarning hammasi uni tashlab qochib ketishdi hazrati aysoning kaynidan faqat uchsig'i kandirraq yepni shaqlab olgan bir yosh agishib bongan edi ular unini tutib oldi lekin u rahning ichidan sug'urilib chiqib yalang'och peti qochib ketdi ular hazrati aysoni bosh ruhoniyning oldiga elib berishdi Bütün oli ruhaniyla, aqsaqalla və Təvrat ustazlarımı u yerə yığıldı. Petrus Həzrəti İsa'ğa ta ki baş ruhaniyinin holisigəcə yiraqdan əgişib berib, holida qaravullar bilan billə isinib o'ltirdi. Oli ruhaniylar və bütün oli kengashma a'zolari Həzrəti İsa'ni ölüm jazosiga mahkum qilish uchun isbot izladi, ammo topolmadi. Bir muncha yolg'on guvochlar o'tirg'i chiqqan bo'lsimu sifatlari bir biriga moslashmaydi ularning ba'zilari o'rnidan turib yolg'on guvohlik berib biz uning inson qo'li bilan yasalgan bu ibodatxonni buzib tashlab inson qo'li bilan yasalmagan boshqa bir ibodatxonni uch kun ichida yasab chiqaman deganligini ongdiq dedi lekin bu haqdagi guvohliqlarmi bir biriga moslashmidi ondin bosh ruhoniy o'rnidan turib jamoatning oldida hazrati aysoga qani javob bermamsan bularning sening ustingdan bergan guvohliklariga nima deysan dedi lekin hazrati ayso shuf turib hech qandoq javob bermadi bosh ruhoniy yana uningdan madinishga loyiq bo'lgan xudoning o'g'li qutquvchi masih sanmi deb so'radi ha men dedi Hazreti Isa. sizlar inson o'g'lining qodir xudoning o'ng yenda o'tirganligini va ko'kdiki bulutlar ichida keladiganligini ko'rsizlar bu so'zni anglagan bosh ruhoniy kiyimlarini yirtib tashlab endi boshqa hech qanday guvochining hojidi qolmadi sizlar uning kufrliklarini angladinglar endi buningga nima deysizlar dedi ular birdak uningga o'lim jazosi tegishlik deb hukm qilishdi ba'zilari uningga tukirishga boshladi ular yana uning ko'zlarini bog'lab mush etib payg'ambar bo'lsang aytib boqina seni kim urdi deyishdi qorovullarmi uni orsig'i ilib ilib qochotladi petrus tuvandiki hovlida turatdi bosh ruhoniyning dedaklaridan biri kelib isinib o'tirgan petrusni ko'rib uningga tiklinib qarab sanmi nosiralik ayso bilan bir eding'u dedi petrus buni inkor qilib sening nima davotqanligingni bilmadim ham tushunmadim dedi da tashqirg'a darvozaning oldiga chiqib turdi shu asnoda g'o'roz chillidi uning tashqirda tug'olg'ini ko'rgan yilqi didak u yerda tug'onlog'i yana bu uning odimig'u dedi petrus yana inkor qildi birozdan keyin u yerda tug'onlar petrusga yana Şübhisizki, sen onun şagirdinin biri, tələpuzundun, senin bu cəlillik ikənligin çıxtımamdı, deyişdi. Petrus qasam qilib, sizlər davatqan odamni tonumayman, bo'lmasa meni бомса, ursin, dedi. Dəl şu çağda Qoras ikinci qitim chillidi. Петрус, Hazreti Əşanın özüge, Qoras iki бұрын, сән мәндің, sen mendin tanisan degan so'zni esiga ilib ko'ngli buzilib yig'lab ketdi